Dragi sestre, evo na današnji dan imamo priliku da posmatramo jednu zaista čudesnu scenu koja se istina odigrava davno po ovom našem računanju vremena ali s obzirom da je u one dane i u to vrijeme postao pristupačan i prisutan vječni Bog, tako je i uspomen na taj događaj ili ako hoćete praznik koji danas praznujemo postava E, natvrdo. I zato slaveći ovaj događaj u isto vrijeme nadilazimo okvire vremena i prostora i vrlo realno, naravno, zavisi u mnogome i od nas, dakle, vrlo realno možemo da dođemo u susret i u dodir i u odnos sa onim koji u one dane jakao i ušao jašući na Magaretu u sveti grad. Bez obzira što se to dešavalo u ono vrijeme, i mi danas možemo da ga dočekujemo. I šta više, mi danas možemo i trebamo da ga dočekujemo mnogo uzvišenije, mnogo slučanije, jer za razliku od onih ljudi u ono vrijeme koji su živjeli u Jerusalimu, mi mnogo više znamo Gospod, ili bi trebalo da znamo, te stoga je mnogo više da ga poštujemo i neupovedimo bolje i svečanije da ga dočekuje. Nažalost, vidimo da raspoloženje nije tako, da ljudi danas ne dočekuju gospoda kao što su ga u ono vrijeme dočekivali, iako je gospod učinio mnogo toga što bi trebalo da nam pažnju privuče i što bi trebalo poštovanje, to je strahno poštovanje prema njemu da izazove. Tako da ova otupljivost savremenog čovjeka sve više liči na ono što nazivamo smrć. I današnji čovjek, današnje pokoljenje, današnji naraštaj, projavljuje one osobine ljudske prirode koje idu ispod osobina bespovesti. Dakle, ispod osobina koje pripadaju životinskom svijetu. I ne samo životinskom, nego uopšte bespovesnim stvorenjima, jer vidimo da se u ove dane da i priroda raduje na svoj način i projavljuje radost i blagodarnost na svoj način, svojim rečima. Cvijeće svojim mirisima, šume, vode i uopšte tvar projavljuje svoje blagodareni gospodu, svome tvorcu. A ljudski rod, zbog koga se sve to i desilo, zbog koga je Bog postao čovjek, zbog koga i danas ulazi Jerusalim da primi dobrovoljno životvorna stradanja, da mi ne bismo morali vječno da dugujemo i vječno da se mučimo, nego naprotiv, vječno da blaženstvujemo u njemu, mi osadosno nijemi i glubi. I zaista, opet i opet, kad god dođu veliki praznici, pitamo se da li treba praznovati, smijemo li praznovati, umijemo li praznovati, ili treba kako reče sveti Jovan Zlatovski na svojoj besedi, plakat. A izgleda da mi danas ovakvi kakvi smo ne umijemo ni da praznujemo, ne znamo da praznujemo, ne želimo da praznujemo, a opet sa druge strane ne znamo da plačemo, ne umijemo i nećemo da plačemo i nalazimo se u nekoj najgoroj situaciji, u nekom teškom uniniju, teškom mrtvilu. Ali s obzirom da je naš Gospod svemoguć, mnogo milostiv i dugotrpeljiv, ostaje prostor da ipak ne gubimo narod, da ne propadnemo totalnom mraku očajanjem, nego da evo i ove godine, evo i na ovaj dan, pokušamo da dočekamo Gospoda. Dočekamo da danas i da već od velikog ponedeljka počnemo da pratimo njegove božanske stope. Da gledamo Boga kako ulazi u finale našeg spasenja. Da gledamo gospoda i da posmatramo kako je on to nas spasao. Kako je došlo do našeg spasenja. Ko je to nas spasio, ko je naš spasitelj i na koji način se spasio. Jer strastna sedmica daje onome koji prati se pažnjom odgovore na sva suštinski važna pitanja. A evo i Lazareva subota daje snažan odgovor i snažnu motivaciju, jer vidimo onoga koga ćemo za koji dan posmatrati popljuvanog, iščipanog, izdanog, prodanog, raspetog, Vidimo ga danas kako glasom svojim poziva mrtvoga i mrtav se odaziva. I time nas ukrepljuje i uvjerava da je on zaista Bog i da će sve ono što se bude dešavalo, sva ona stradanja, primiti dobro i da će otići na krsku smrt dobro To je vrlo važno, braći i sestre, da znamo, jer mnogi koji to ne znaju i dovoljno dobro ne razumiju, propadnu na onaj niži nivo poimanja, mada je on u ovom slučaju potpuno neprihvatljiv i potpuno pogrešan, pa onda se otme iz nečijih usta, da kaže grelota za gospoda, onda ono ljudsko emotivno sažaljenje, potpuno ne pripada veliko postih doživljajima, pogotovo doživljajima koji prate strasnu sedmicu. Mi gledamo gospoda koji strada i u isto vrijeme divimo se njegovoj velikoj ljubavi koju ima prema čovjeku. Ogromnoj i strašnoj ljubavi koju ima prema čovjeku i koju projavlja na takav način stradajući za nas, stradajući za svakog od nas, lično, braće i sestre. Tako da je strasna sedmica, evo i cvijeti, to je praznik koji neku ruku predstavlja veliki vhod strasne sedmice, jeste ulazak gospodnji u Jerusalim i kretanje kanala jer Bog koga danas dočekujemo, On je ušao u Jerusalim da postrada, da umre i da vaskrsne, da bi se kao takav sreo sa svakim od nas. Tako i mi večeras u ovom hramu sabrani, molitveno opšteći, sa njim zapravo dočekujemo ga svojom pažnjom, svojim umom i svojim srcem. I na taj način blagodarimo Gospodu, na taj način razverimo njegovo veliko stishođenje, njegovu veliku žrtvu, njegovu veliku ljubav. Jer ako ga, brate i sestre, samo pratimo kad ulazi u Jerusalim, ako ga ne dočekamo kad ne budu iz grada i istjerao i raspravio. Jer Gospod je ušao u Jerusalim, ali je zašao iz njega, braće i sestre, jer Golgota je u ono vrijeme bila izvan zidina grada. Ako ga budemo samo dočekali danas praznično, a budemo odsutni na svetoj Golgoti, onda mi ni cvijeti, ni ovaj dan ne praznemo kako treba. Ako ga dočekamo samo danas, kako uvezu Jerusalim, i prestanemo da ga pratimo u danima koji slijede, mislimo na velike dane, velike strastne sedmice, onda mi današnji praznik ne praznemo dobro. I ne samo današnji praznik, nego ni jedan praznik nećemo praznovati kako treba uključujući tu i svetu pasku, svetu vaskrsenje gospodinu. I upravo ovi dani su e, generalna plod, braće i sestri, generalna priprema za doček velikog i svijetlog dana Vaskrsenje gospodinu. A da bi se ono doživio, treba, moramo i ove dane dobro ispratiti sa velikom i sveštenom pažnjom. Jer u ovim danima, braći i sestre, vidimo ovoploćenog Boga koji strada. Nije to mala stvar. Ne dešava se to često i ne dešava se to svim, jer jedan je Bog i jedno je njegovo stradanje koje ovih dana posmatra. Jedan je sin, jedinorodan, Sva sveta nebesa su tu oko njega i svi pogledi svetih angela su uprti u njega. Uprt je i pogled Otca njegovog. Zašto bi onda naši pogledi bili upereni u nekog drugog? I ne samo u ove dane, ne samo u ovu sedmicu, nego za ima potrebe i za ima nekog važnijeg od njega u sve dane života našeg. Ova sedmica je tako važna i iz tog razloga što ako u njoj budemo dobro nastrojeni i ako je provedemo na doličan način, ona nam daje mogućnost da gospoda pratimo i da na njega pažnju obratimo i u dane koji budu slijedili, dane iza posta, daj Bože u sve dane života naše, da Gospod bude glavni predmet naše pažnje, da naše srce bude usmjereno ka njemu naš um i naša volja. Zato je ova sedmica tako važna, ne samo da se dočeka i isprati, nego da se dočeka i da ostavi dubok trag i dubok ožilje u našim srcima. Ne Neizbrisiv trag, trag koji treba da bude u nama i u vječnosti. Zato dobro obratimo pažnju, nije lako, to je očigledno, ali nemamo izbora. Dobro obratimo pažnju, bratke i sestre, od danas, Evo sutra Bog, veliki, sveti, moćni jakač, koji je sišao sa nadnebesnih visina, tijelo ga tu jaše na magarcu, smireno, iako je Bog, i ulazio je u Salim da bi pronašao svakog od nas koji smo bili izgubljeni, braći i sestri. Bog je došao da potraži i nađe što je izgubljeno i da spase ono što je propalo i da oživi ono što je umrlo. A i mi smo, braći i sestre, bez gospoda izgubljeni, bez gospoda umrli. Tako da je ovaj njegov dolazak svih nas i zbog svakog nas i treba obratiti pažnju, dostojan je Gospod da obratimo pažnju njega i da ga dočekamo, braće i sestre, u atmosferi mira, u atmosferi sloge, u atmosferi blagodarnosti, da ne dozvolimo da u našim srcima bude prisutno makar i najmanje negativno raspoloženje, najmanje loptar, najmanja briga, najmanja tuga ili bilo što što ne pripada ovim danima i što je nedostojno Bogu da se prinese. Da sad ne govorimo o teškim i smrtnim grijesima, kako ćemo gospoda dočekati tako unakaženi. Naravno, svi smo unakaženi ali mislimo na najdublja stanje srce kad gospodu dočekujemo kao i seritelj, a ne onako mrtvi, hladni, zapušteni, mrtvi, ne reagujući na to što dolazi po nas, što sam gospod, ne angeli, nego sam gospod dolazi po nas. Dakle, treba se pripremiti i treba ga dočekati, jer pokažu se bioci ono i možda nekim od nas poslednje dočekivanje na ovaj način. Možda neki od nas neće više nikada dočekati strasnu sedmicu. Možda im je ovo poslednja prilika da na ovaj najbolji mogući način dočekaju gospoda, da uđe sa njim u Jerusalim i da ga prate sve kroz i sve do Bogote, sve do ispod krsta, sve do groba, sve do vaskrsenja, sve do svetog vaznesenja, sve do svete pedesetnice. I da shvate da je Gospod u crkvi dan danas prisutan, da je živ i da u crkvi božanskom silom djeluje, isceljuje i spasava. I da budemo u crkvi, da živimo u njoj, i da se hranimo i rastemo njom. Jer kome je crkva kuća, kome je crkva temelj, njemu su sveta nebesa i nadnebesni prostori krov. Eto, to je ono gdje mi treba da živimo, to je ono što je Bog obezbijedio svima nama, a ovo jahanje, ovaj ulazak u Jerusalim, jeste kažemo, dio svega onoga što je Gospod uradio da bi nam obezbijedio svešteni ambijent i svešteni prostor koji nazivamo crkvom, a u kome se rađamo za život vječni i u kome stičemo osobine, to je vrline koje treba da prenesemo u carstvo nebesko. Neka bi dao Gospod koji danas dolazi svima nama caricu vrlina i njihovu čuvarku, sveto smirenje i kronu svega ljubav prema gospodu i ljubav prema bližnju. Amin. Bože.